Niki mal ar gesteuren? Ge, ma de me me begel zo eit teno non. Ne chui ke de bladot? Non, de be meuz me gwa. Bi si vo staden den nan klewez e meuz an. Ta ke la et teno a pa oz dibi. Ge, me hem an ve ke leun igov jammes. Kous ket a dibi, a hija ve brao dem em stra. Ne ke mal ar gesteuren? Ge, ma de me me begel zo eit teno non. Ne chui ket de bladot. Non, Debe be me gwa. Bisi gammo, vo sta den nok le weze, me Ta ke la a ten oa pa dibi? Ge, me hemañ ar veke leun jean ket a dibi, hija ve braude, mestra. Kouz ket dibi, ve